Ey, mami, mueve la cintura que yo te doy calentura. Pa' ti yo tengo la cura. Y si tú no te apresuras, la vaina se pone dura. No fotos, no capturas, somos todos sangre pura. Nombre mío, la factura. Y no me hables si no es para repetir. O pa' compartir. Una noche rica, yo sé que tú quieres repetir. Y tú te va a venir y yo te voy a partir. La nota le va a subir tu chinga y no te va a dormir. Me pa' esta night. dime si vos te tú si ¿Quieres que te choque? Usa la night pa' flightear esta night, Dime si vos te hay, Quieres que te choque lo de Icon, DJ Play. Dime si ir un palazo o una line. Mami, me gustaron tu night. Dime que es la que hay. Yo sé que la nota me la dais. Tengo pilas y my Fumé te relajáis. Un botón pa' que me lo rompáis. Al par y entramos la pistola. Cordones de oro, la mami mueve la cola. Se toma una vaina, le pega y se descontrola. Ella quiere que después le pata la popola. <laughs> <laughs> Llegando al party con mandriles, bien pulento, Mientras te los chocotazos toco miles. Quiere que después del party me la file, la seduco en pleno vacile. Dile a tus perros, que yo no me aterro, que si se detona, sacamos los fierros. Importante cometan un error. Ahora mami, mi copita moto, dime dónde lo entierro. Me puse la night pa' flightear esta night. my dime si vos te hay. Quieres que te choque lo de Code y Sprite. Dime si quieres palazo una line. Me puse la night pa' flightear esta night. my dime si vos te hay. Quieres que te choque lo de mami coincidimos cuando los dos lo hicimos y después que ella se vino sola siguió su camino. Repete, mami muévete, tengo PBT, Jordan con este, el 250 con un fulete. Al garete, en cuatro ponete, tenemos rosin, tenemos soplete. Si no mamá muévete, ando con marcianes que dile que te lo choque, después que te lo toque. A esa cabra le gustan los talquinos, que jalan tus y fuma fino. Tuvo yo lo que se vaya por donde vino, que se cree pero eh sobrino. Sino, al tiro, date un giro. Te corono si te enamora y viro vampiro. Bola o jarabe y huiro. Lo rebota ya los ojos me miro. que saben de corte, nosotros somos el corte. Ey, no vayan a rajuñarse. Son New York, ey. Los fletes más. mágicos. night esta Dime si vos te entusias, ay. Yo sé que tú quieres que pa' lo de ay, my.